Na radio Energija života došlo je vreme za novo izdane novosti na srpskom jeziku. O prošlim i budućim dešavanjima u Rusiji ću vam pričati ja, Aleksandar Romanov, urednica i prevodilac Aleksandra Gertić. Svake godine na trećoj nedeli juna u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji i Moldaviji slavi se dan medicinskog radnika. Taj praznik je počeo da se slavi po ukazu Skupštine Sovjetskog saveza. I ta tradicija je ostala i do dan danas. Posao lekara je vrlo teško oceniti zbog nedostatka koji se pojavljaju u ruskoj sistemi zdravstvene zaštite. Na današnji dan u medicinskim ustanovama u gradovima Rusiji osjeća se nedostatak mladih stručnih lekara – Često se dešava da jedan doktor pregleda u jednom danu od 50 do 80 ljudi. A kada se pojavljuju alergije, ta cifra se povećava na 2-3 puta više. Većina ljudi koje je zaposleno u medicini su dobili svoje diplome u vreme Sovjetskog saveza. Oni rade, trudi se, žrtvuju sebe ne zbog para, nego ispunavaju svoju dužnost. U poslu kao i u svakom ima i nesrećnih i srećnih momenata. Tako su sada počeli lekarski pregledi u lekarskim ustanovama. Građani regiona mogu da dobiju pomoć u klinici u Moskvi, a mogu i u drugim gradovima. Kada je praznik, najbolje doktori dobijaju nagrade za trud, za nove metode lečenja i zato što su otkrili nove naučne metode i pomogali u razvitku svetske medicinske nauke. Hvala svim doktorima koji su svoj cilj u životu izbrali tako što čuvaju zdravlje i život drugih ljudi. Hvala tim ljudima koji ne uzimaju mito i ne žale se na malo platu. Oni svojim rečima mogu da izleče čak i dušu. Predstavnik Donetskoj narodnoj republici Denis Pušilin je dao nekoliko izjava koje su zvučile vrlo uznemravajuće. On je rekao, situacija može da se pogorša i da dođe do trećeg svjetskog rata. Naravno, sve to je deluje na nas u režimu realnog vremena. U bilo koji moment situacija može da se pogorša i da dođe do aktivne faze, rekao je Pušiljen. On je objasnio da će možda biti velik rat. Da li ćemo uspjeti da iskoristimo mezernu šansu i da mirno rešimo konflikt? pokazat će vrijeme. Mi ćemo vam pokušati da uredimo sve što je u našoj moći, rekao je Pušilin. U Narodnoj skupštini je donesen novi zakon gdje se piše da sve škole će morati da pevaju himnu Rusije svake nedjelje pred časovima. Taj zakon je doneto člana Skupštine od Liberalno-demokratskoj stranke Rusije Maksima Šingarkina. Zakon je napravljen na svrhu patriotskog vaspitanja budućih generacija. Šingarkin je dodao da većina učenika ne zna himnu svoje države. nam državnih simbola, a između toga i teksta državnoj himni ne može biti formiran patriotizam kod dece – a, također i ispunjavanja građanskog služenja zemlji i zakona o zaštiti interesa Rusije, objasnio je novi zakon Šingarkin. Već su te metode pokazali dobre rezultate u Kostramskoj i Belgorodskoj oblasti, gdje se himne peva svake nedelje. 14. juna u bodjenovsku koje se nalazi u Stavropolskom kraju Rusije, odana je počest ljudima koji su poginuli za vrijeme zahvata bolnica na oruženim ljudima 1995. godine. Na taj dan u gradu je prošao krsni hod. 14. juna 1995. godine grupe terorista na čelu sa Šemelem Basojevim ušli su u Bodijenevsk i zarobili više od 1500 građana. Ljude su zatvorili u bolnicu ako nije hteo da im se podčinjava, bio je rastreljan. 17. juna su ljudi pokušali da ih oslobode. Za vreme napada na zgradu uspjeli su da oslobode 61 ljudi. 19. juna su ipak uspjeli da se dogovore sa banditima da pusti zarobljene ljude. Poginulo je 129 ljudi, 415 ljudi je bilo ranjeno. Noću između 21. i 22. juna na Dan Sačana na Krimske obalje u Moskvi bit će održena akcija Linija Sačana. Tačno u ponoć eh, će se upaliti prvo sveća, posle toga učesnici akcije će paliti sveće i to će označavati svaki dan tog teškog četvrtogodišnjeg perioda. U 4 sata u jutru 22. juna je počeo drugi svetski rat za narod Sovjetskog saveza. Tada će se čuti sa radija poruka od diktora Jurija Levitana o napadu na granici Sovjetskog saveza i o početku rata sovjetskog naroda protiv nemačko-fašističkih okupanata. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое Враг будет разбит, победа будет за nami! Svako ko želi može da se priključi akciji Palena sveća. Zajedno sa građanima grada učestvovat će učesnici drugog svjetskog rata i predstavnici gradske vlasti i poznati radnici kulture i umetnosti. U gradu Jermolino u Karlovskoj oblasti e, eh, 22. juna će se pokazavati film Besmrtni puk gde eh, će biti pokazane eh, mnogobrojne fotografije rođaka i građana našeg grada koji su dali svoje živote za srećen život ljudi na celom svetu. Film je spremio Evgenij Ivanov, saradnik Gradskog doma kulture. vođenje našeg radija će se prekinuti u 18.55 po moskovskom vremenu. Ugasit će se muzika i čući se reći koje će pozivati da odamo počast ljudima koji su dali svoje živote za nas. Poslije toga će se čuti zvuk metronala koje će objaviti Minutu čutanja. Slušali ste informativni program na srpskom jeziku. Hvala vam na pažnju i do novog sastanka.